Bueno, nena, pero ti te enteretes da movida. Os nachos e as naches de Radio Pinto learon, meu. Non van facer un programa este sábado 13 de 11 da mañá ás 9 da noite. Pim, pam, pum, pam, dez horas seguidas, neno, me entiendes? Entendo, entendo, pero eso non ven ao caso. Pero como que non? Música, entrevistas, humor e moito máis durante todo o día. Sí, sí, pero da multa non te libra nin dios. Eh. Radio Filispin, 10 anos compartiendo, sábado 13, tendas 11 11 la mañana, 10 horas o vivo, los 10 anos de Radio Filispín. Sí, sí, para 200 personas, sí. Cárgalo a la tarjeta de papa. Borja, Borja. Hola, Pituca. Muaca, muaca. Hola Borja, ¿qué tal? Pues muy bien, recién llegado de Genjo. De Genjo, mira, vamos a boaje, hacemos un brunch y me cuentas. Ay, vale. ¿Te parece bien ahí en el sol y sombra? Me parece perfecto. ¡Cabarera! Bueno, ¿y qué hacías allá en Sanjenjo? Ah, pues lo de siempre. Este año además hemos estrenado el yate nuevo de papá. ¿El yate de papá? ¿Pero es el que se compró con el dinero de la gala solidaria? Para vos días que queréis tomar. No, tonta. De la gala solidaria no, de la maratón. Ay, la maratón. La maratón. Pero que estades a falar da maratón de Radio Filispín deste sábado 13. Ah, pero aquí tamén tenéis maratón? A ver, é a maratón da Radio Filispín, que é a radio libre comunitaria da terra de Trasancos. Este ano está de décimo aniversario, e para celebralo argallaron un programa que comeza ás 11 da maña ata as 9 da noite. A Filispín tolea. Ay, Cari, pero no podemos ir. ¿Y por qué no podemos? Porque recuerda que el sábado tenemos que ir a la subasta de Durán. Ay, la subasta. Bueno, no os preocupéis, que también podéis escucharlo vía streaming. En fin, ¿qué queréis tomar? A mí pones un bermucito Y puedes acompañar con unos olivillos. Radio Filispín, Dezanos compartiendo. Sábado 13, dende as 11 la mañana, 10 horas a vivo por los Dezanos de Radio Filispín. continúan van descendiendo, pero de momento no va a llover. Son las 2 de la tarde, la 1 en las Islas. Las noticias económicas. Radio Nacional. Un Hércules de la Fuerza Aérea He preciso registrar todo acontecido el diagrama cotidiano. Aquí Radio Escarnio, sempre Radio Escarnio. Inhabituais na nosa frecuencia, a radio que vos conta o que queredes e o que non, o que pensades e o que non queredes pensar. ¿Qué tal? Aquí continúa programación especial de Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Este programa especial maratón radiofónico que se llama... A Filispina Tolea. De horas de radio vivo. De años de Vida. Hola Ana Lucecu, ¿qué fas aquí? Aquí estoy, una maratón. Una maratón, así? Sí, preparada para correr Muy bien. bien. Levamos desde que hora exactamente transmitindo en Radio Filispín este pois programa especial? levamos dende eh, moi cedo, dende as 11 da mañá, sin parar. Desde as 11 da mañá e estaremos aquí até as 9 da noite. Sí, señor. Cadra con 10 horas na a Lucecú. Sí, sí. E aquí colle o testemunho, pois o, o, te, o testigo pois a xente de divertimento pois que hoxe se mm, materializa nun proxecto así, digamos, experimental como a outros propostas de outros programas de outras compañeras e compañeros o día de hoxe. Especial. Con moita, moita xente convidada aquí no programa como suele ser habitual. Para eso está esta Radio Libre. Música Radio Q que se caracteriza por la su autosuficiencia. Me miro en el espejo y soy feliz y no pienso nunca nadie más que en mí y no pienso nunca nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo tintas que he grabado con mi voz. Oigo tintas que he grabado con mi voz. me da igual. Ya no saldré jamás. Y me baño en agua fría sin parar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Vamos a hacer un poco de historia en el UCQ. ¿Cómo, cómo, comenzó todo esto del Radio filipin pues mira, filipin comenzaba a xestarse en septiembre de 2003 cando un grupo de persoas, varias procedentes da desaparecida Radio Caos de Ferrol, comezaban a conspirar para activar unha radio libre e comunitaria. E a partir de aí xurdiron asambleas para decidir as líneas xerais do proxecto. Ya no necesito verte, ya soy auto. A primeira das asambleas na LUCQ celebrouse o 20 de novembro, unha data bastante curiosa, esta non era nada casual, elixiuse así, foi o 20 de novembro filispiniano e foi no, no local do Manchita Cosa naquel ano 2003. Despois habería outras en eh, locais de aquel momento interesantes como a, a Fundación Artabria, que por suposto agora tamén sigue sendo un local interesante, o Clube de Montaña ou o propio Ateneo Froland, onde terían lugar a asamblea famosa do 28 de novembro con especial importancia xa que foi a primeira convocatoria pública para abrir o círculo. Non era unha cuestión, Ana, Ana Lucecú, de catro amigos, sabes? Pretendíamos darlle ao proxecto un sentido comunitario real, tal como relatan eh, pois moitos moitos dos membros dos integrantes protagonistas daqueles alicerces do colectivo País Radio Filispín, que, por certo, os estarán aquí moitas e moitos deles, Ana. Sí, sí. E o 8 de abril de 2004 celebrábase o primeiro Conspirando por unha radio libre no diga, Na no estación digas. de tren Coa actuación de Miguel Alonso, Loom, Window Pane, Funky Brewster and the Karma Business Band E a Cuarta Guerra Mundial un evento que supuxo o espaldarazo económico para que o colectivo comprase os equipos técnicos. E seguiu, seguiu Ana Lucecú ese movimento en forma de, de ciclos de cinema, e música, asambleas, todo tipo de eventos, todo tipo de celebraciones, de, e todo tipo de contactos con outras radios libres de Galiza, do estado do mundo. Ate que un 27 de agosto de 2005, sí, sí, un 27 de agosto de 2005, Analucecu, toma nota, aí, aí, aí, susto aí. Aí. Aí está. Bueno, pues comezou a emitir desde o estudio Metro Cadrado, que bueno, non se chamaba así gratuitamente, ese estudio no Ateneo Frolán porque era pequeniño, pero moi moi moi guai, pois dende o Ateneo Frolán Radio Filispín, un 27 de agosto de 2005. No 93.0 da FM. Eh, bueno, sabes con que comezou a emitir? Con que música? Con que? Con A nosa historia facémola nós, da matraca perversa. Y no pienso nunca nadie sucederían entón as primeiras sesións Bermú, en maio de 2006. E o cambio de dial ao 93.9 da FM, ata que o 29 de xuño de 2010 a radio mudouse á traseira do mercado de Caranza, polo comezo das obras no edificio do Ateneo Ferlán. Dende don, desde onde se reanudou a emisión un 17 de setembro dese mismo ano. E eh, sí, sí, como suele acontecer aquí nas produzóns divertimento, hoxe neste programa especial dentro da programación de Radio Filispín do Maratón Filispiniano deste sábado 13 de suño de 2015, pois temos aquí a moita xente na LUCQ. Temos a moitísima Moitos, xente e algún que falta que irá chegando. Sí, moitas delas protagonistas daqueles momentos alicerces filispinianos. Vamos a comezar por por ali, bueno, por aquí máis ben, por Cholo. Hola Cholo, que tal? Estás aí? Hola. Que tal, Cholo? Bueno, preséntate un poquinho, así que te coñeza xente que en ti, de onde ves, onde procedes, cal é a túa implicación neste acontecemento, suceso e eh, conspiranoico filispiniano. Donde eh. estabas ti, por exemplo, en setembro do ano 2003? Uf. Que facías que estabas aí, <laughs> detrás dun computador conspirando? Estaba detrás dun computador fijo. <laughs> Eso seguro. Eh, non cambiou tampouco. Non, non, non cambiou moito. en que tipo de foros estabas ti? Eh, ah, Vale, vale. Sí, eh, lembro que, bueno, en setembro de 2003 eh, non sei se o falaxete xa na, na, nesta recopilación de, de pequenos non de pequenas cosas que pasaron antes de empezar a emitir pero si estaba detrás dun computador nun foro do, do Concello de Ferrol mm, era un foro, bueno, un mítico foro de, de internet que abrir o Concello e e eh, de repente pois aí discutíamos de todo, non? Había moita moito tal. E alguén, creo que foi André, pequeno monstro, dixo, "Por que non montamos unha unha radio libre en Ferrol?" Entonces xa se, a, se nos iluminou aí a todos, bueno, a varios e tal. E dixo, ah, "Sí, sí, eu me apunto, me apunto e tal." Non nos conocíamos de nada, eh, uh -huh. pero ao final pois coñecíamonos polos nosos pseudónimos. Sí, polos pseudónimos. polos nicks. <laughs> E as mensaxes que lanzábamos aí que eh, creaban, digamos, De feito, André ¿no? gardou hasta hasta aqueles foros do 2003 os ten gardados aí. Imprimiu ahí. as copias, Tengo imprimiu sí, sí. as mensaxes e todo. Sí, sí, sí. Bueno, ya, y vamos, logo teremos máis ocasión de seguir falando, ¿no? Si queres dicir algo máis agora, pero pouco a pouco iremos así un pouco... A xente que nos está ouvindo quere saber, quere aí gusanillo, sustancia, ¿no? Sustancia... Logo falaremos máis, sí, se cadra. Vamos a pasar aí o microfone, Ana, a nosa seguinte convidada. A Paula. A Paula. Hola. Que tal, Paula? Ben, por aquí. <laughs> celebrando Paula. celebrando a, a nova corporación municipal. É certo, é un gran día. Sí, sí, sí. Entón, bueno, moi contenta. Eh, eh, Paula sempre está en grandes días. Ti fíxate que novembro sí. do ano de 28 de novembro do ano 2003 estaba ela por ali polo Ateneo era un pouco máis nova que agora. Agora sigue sendo nova tamén, eh? de buen ver. Pero daquela tamén todos. estaba <laughs> moi interesada en moitas cosas e apareceu por ali un 28 de novembro no Ateneo Florán, ano 2003. Ti lembras un pouco aquela situación, primeira asamblea aberta do, do colectivo País? Sí, non, claro. non tiña nome daquela ni nada, lembras? No, non? Sí, sí. presentaron ali un, unha serie de rapaces, entre eles Cholo, o pequeno sí, monstro eu, eu eh, caían ali de casualidade eh, mm. convocada por, por Esquerda Unida que, mm. que comentou que había unha mm. asamblea unha asamblea para montar unha radio libre e eu dixen, va, pois a mí me interesa ir me vou acercar hasta ali e ali, ali aparecimos na asamblea. Ti, e vamos a lembrarlo Germán, que Germán, sí. Germán Amor e eh, Anxo Fernández. Fernández, creo que, Fernández, creo que Anxo Fernández. Fernández. Sí, sí, sí, Vamos sí. a mandarlles desde aquí un saúdo a ambos porque foron convidados a este programa, pero ao final por problemas personais non pudieron pues vir. Pois un pico a Germán e outro sí, a Anxo, Porque claro. eles traballaron moito, moito mm. na, na, na constitución daqueles momentos tan difíciles que non había nada, ¿no? o sea, eso de sair a rúa, pegar cartaces para os, as movidas, os conspirando e todo eso. ¿no? E bueno, o sea, decir que despois de, daquela primeira asamblea nos fomos convocados por un partido político, pero na próxima reunión do partido político lles dixemos, aquí non tedes nada que facer. Paula vai ir a nivel individual, eh, isto non ten nada que ver con algo que poda que poda surxir dun partido político. Claro. Mm. Bueno, ata aquí podemos ler, Paula, que se encadir algo máis, logo vamos un pouco, eh? entrando máis en materia, porque fíxate, tía, na Lucecu temos a terceira das persoas convidadas os aquí, pois pues que non é nada máis e nada menos que Narsés. Sí. Hay que decir, eh, como digamos culpa de, de colectivo Pedro Radio Frispín, que Narsés vai ser a primeira vez que interveña <laughs> en Radio Filispín. Na radio. O sea, é algo realmente curioso, porque Narsés estivo naqueles de anos, anos <laughs> difíciles. naqueles anos difíciles do colectivo Paí, donde non había nada, había que facelo todo, debatir moito, moito trallo de, de debate, de discusión de moitos eh, contidos e tal a veces que, que logo agora os vemos con perspectiva, pero eso, por que debatimos tanto eso, no? Pero bueno, había algo había que facer, non? No CKS, ¿no? e sí que, que aí estaba Narsés. Hola Narsés, que tal? Moi vas. Bueno, sí. achégate máis o, o micrófono. A ah, Narsés, ah, para que se, se escoite ben, porque se non se <laughs> escoitan, achégate un poquinho máis. Boas, boas Narsés, que tal? Pois pues moi ben. Benvido a Radio Flispín. Probando, probando. <laughs> Dez anos despois. Bueno, máis de dez anos porque aquilo comezou en 2003 o colectivo Paí Radio Frispim leva desde 2005 emitindo, pero estamos a retrotraéndonos o ano 2003. Alicerces totais frispinianos. Ti acudiches a moitas asambleas, aquelas que se fixeron en moitos sitios, Clube de Montaña, creo que alguna tamén se celebrou na sede de Esquerda Unida, é que decir que Esquerda Unida aquela tamén era un partido político en Ferrol en plena recomposición, no? estaban caindo pois, pues, os mitos típicos do, do partido, no? E, e comezaba a surdir unha tal Yolanda Díaz, que daquela pois paraba aí no, no Mr. Natural, no? O sea, era todo, eh, o ves con perspectiva e curioso, non? Porque claro, agora Yolanda Díaz é unha diputada que está no, no Congreso e tal, todo todo mudou moito, non? Como lembras eso nas Pois, home, o levo desde a distancia o lembro, pois a verdade que no principio ben, eh, agora estes días precisamente intentando facer un pouco de, de memoria, eh, xa queda queda na distancia porque costa recordar certas cousas. O lembro con cariño, pero bueno, de todas formas decir que non teño pesadelos por non aparecer na, na, na radio, eh, o levo, levo ben e de feito Eh, ben, eu me, daquela lembro que pois, pues, mm, estar no manchita cousa con Suso pues, pois, creo que hasta nos turnábamos un pouco para poder atender tamén o local a, eh, participábamos en algunhas, en outras non uh -huh. así, ben, a verdad que teño vos, vos recordos uh -huh. Mm. no... Lembremos que tanto naquel momento, setembro do ano 2003 tanto Suso como Anarsés levan o Manchita Cosa e o Manchita Cosa é protagonista o 20N do 2003 da primeira asamblea mm. donde se nos junta, e donde nos coñecemos por exemplo Cholo e Maiseu mm. eh, moita xente máis non sei se daquela tamén eh, aquela asamblea acudiría supoño Pepe Cuña eh, pues este eh, moita xente no, dos, dos principios no, daqueles alicerces filispinianos no? entón eh, lembras algunhas desas asambleas que fixéramos por exemplo no Clube de Montaña eh, en concreto en... do Clube de Montaña no, lembro no Ateneo lembro no Ateneo, Marxita, sí. lembro, sí, lembro, lembro moitas porque ademais éramos un grupo pese a ser o principio así sin todavía eh, todo por pergeñar, por decirlo así, éramos un grupo amplio de, de xente. Sí, dentro do que cabe, sí. Era, sí. Sí, era curioso, entón sí, teño, mm. teño vos recordos. Mm. Eh, un dos casos Narcés da, da típica persona que empezou aí, digamos, eh, neses momentos difíciles de apontarse algo realmente que se veía con unha perspectiva realmente curiosísima desde fora de Ferrol, mm. desde Santiago mesmo, a xente da Radio Calimera, flipaba con que en Ferrol se pudera estar facendo unha radio libre, flipaban polo contexto sociopolítico de Ferrol, alucinaban e, mm. bueno, nos animaron moito desde Radio Calimera de Compostela aqueles primeiros momentos, pero quería decir que no caso de Nasés é curioso ese tipo de personas que apostaron moito, aí estiveron aí no dando, pero logo non, non chegaron a facer un programa tampouco, porque non era o teu interés tampouco. Non tiñas ese gusaniño no, igual, no, ¿no? nunca tive, mm. nun, e non o teño sí. ahora tampouco, pero si sí me interesaba o tema da radio evidentemente, senón non estaría aí, pero do tema da de facer o programa tiña moi claro que non iba a ser <laughs> o meu caso eso. Mm. <laughs> Bueno, pues vamos a, a celebrar, ¿no? Que por vez primeira, después de 10 anos, Narcés colla un micro de Rey Felispín e diga algo, porque parte desto de é de él tamén. <laughs> ¿no? o que queiras. <laughs> E vamos a seguir coa, coa xente que está por aquí Vamos a facerlle un sitiño de Cecais antes de Sergio, E ya facemos con aquí ao seguinte dos convidados Se vos achegades Ven, mesa xente. para aquí si, eh? o, o mesmo deixade así Hai que se que fique a seguinte persona Que logo presentaremos Mentras están achegándose máis e máis xente aquí Porque se vamos a encher o estudio Non imos caber todos Temos todas. un tempo que hai que aproveitar E, bueno, vamos coa seguinte voz Esa voz que xa está por aí soando Hola, que tal? Hola, que tal? Bueno, este, Hola, Suso. Eh, estábamos falando do Manchita Cosa, pues, é a voz contemporánea, a voz de hoxe do Manchita Cosa, non? De hoxe de sempre. Mm. Bueno, pois pues ahora sí. <laughs> Vamos a contar unha, unha anécdota que igual moita xente non coñece que o Manchita Cosa. O nome de Manchita Cosa foi antes un programa de radio, antes de ser un establecimiento, non? Efectivamente, un programa de radio en Radio Caos. Radio Caos. No me acuerdo la, los años. Creo que estuve duró dos temporadas, creo programa que se emitía los domingos de 4 a 6 o por ahí. E se chamaba Manchita Cosa, sí, sí. Uh -huh. Un, unha emisora da que logo tamén teremos ocasión de dar algunha pincelada porque ten que ver unha parte da historia da Radio Flispin con, con esa esa, ese gusaniño que nos meteu a moitas e moitos a radio, a emisora universitaria. Logo teremos ocasión tamén de, de falar dela. E ti xa prácticamente desde os inicios co protagonismo ese que dixéramos de reunirnos no Manchito un 20 de novembro do ano 2003 la primera o segunda grella xa sea, comezaches a hacer un programa en Radio Frispin Sí, empecé, me imagino que ya desde el principio porque las reuniones cuando surgió todo eh, también estaba allí que te voy a contar una anécdota a ti, a todos, a veces no sé si se lo sabéis, es de lo poco que me acuerdo de las primeras reuniones. Creo que lembrar que fuera no Ateneo, que se me ocurrió de poner a Filispín la M final por lo de FM. non sei se os lembrades que los Fuches ti. Ah, fuches, fuches ti. Sí, por que non acababa en M pa, por lo de FM e tal? Anda, pois pues eso non de acordo e aí, aí quedou la M de FM É, eh, un, é unha mágoa non está aquí Bruno porque Bruno foi o, digamos, o ideólogo do nome de... logo nos chamará Bruno, por certo, desde Portugal, que é un dos integrantes tamén míticos daqueles primeiros anos da, do colectivo. E, e el propuso eh, o nome de Radio Filispín, pero o que non sabía era esa, esa o que estás comentando. La M final, sí, sí, sí. Sempre pensei que fora un chiscadelo reintegrata. Pois pues non, incluso avisé. No es sí, por sí. rollo es por lo de FM, simplemente. Bueno, pues mira que nos, <laughs> nos veo pues, traer aquí a xente e descubrir estas cosiñas que ás veces se nos pasa, non? Os que seguimos moito a historia de, de Radio Filispín. Y bueno, y eso, que empecé a hacer ya un programa en solitario llamado Abra Cadáver, que ya no, no me lembraba cuando era, pero revisando os programas grabados, eran os lunes de 5 a 6. Aquí temos, aquí temos unha desas grabacións exactamente un 18 de decembro do ano 2006, Abra Cadáver. Aleluya. Comienza la cuenta atrás para Abra Cadáver. como todos los lunes de 7 a 8 comienza Abra Cadáver aquí en Radio Flispin, ahora en el 93.9. ¿Qué quiere decir eso? Que si estás en el 93.0 no me estás escuchando. También puede ocurrir que sean las 9 de la noche de un domingo porque es ahí cuando se repite este programa. Y hoy vamos a meter un poco de guerra y no digo más. non di máis, e non di máis en Alucecú. Bueno, isto era un programa realmente con personalidade, eh, deses que marcan a, a radio de unha persona pois pues, moi vin, vinculada, digamos, tamén a ouvir, a ouvir radio, que é moi interesante. Suso Suciedad, ese nome de poeta maldito que tiña un programa de radio en Radio Caos que se chamaba Manchita Cosa, que logo foi un bar, sí, un bar que sigue sendo actualmente, aí no barrio da Madalena, xunto con Narcés ao principio e despois pois eso trascendeu a este a este proxecto que se chamaba Abra Cadáver. Ora, a grabazón é do 18 do 12 do ano 2006 e aí estaba anunciando eh, Suso a cousas no que pasaban na radio en aquel momento, non? Ya, novamente monográficos sobre algún escritor, algún cineasta, como decía yo, de, eh, novamente sobre gente muerta, por eso diseccionaba cadáveres e de un pouco o nome de Abra Cadáver. ¿no? Uh -huh. Bueno, e como lembras ti, o sea, por exemplo, ti lembras aquela vez que nos reunimos por vez primeira xente de, do colectivo Pai, que aínda non tiña nome, aquel 20 de novembro do ano 2003, chegamos ali unha xente e fixemos unha asamblea. Creo que ademais o fixemos xusto donde facedes agora as actuacións. Xuntámonos ali uns cuantas personas e comezamos a conspirar. Lembras algo daquelo? Tes no, unha Me suena, pero <laughs> non me lembro de nada. Claro. <laughs> Bueno, y, pero si lembras logo acudir o mellor pois, pues, algunha actividade que se fixera ali no, no Manchita, sí, sí. a festa de defuntos, por exemplo, unha cena vegana, tamén lembro, Ay, sí, naquel, tamén, sí, probablemente sí. antes do Conspirando, ano 2004, o, finais do ano 2003, probablemente. Cosiñas así que logo iremos lembrando entre todas e todos. Uh -huh. Bueno, pues seguimos aquí en Aluz de Cun este programa especial, eh, divertimento extra, en este maratón de radio, Filispina Tolea. ¿Cómo estás, Ana? Ben, eu hoxe estou ben. Vamos a seguir descubrindo a xente que pasa por aquí, que acaba de chegar. Por exemplo, por quen temos aquí? Nes. O seguinte é Nes. Vamos a pedirle que colla por aí un dos microfones, eh? E que se achegue un pouco máis e achégate máis aí ao microfone. Bueno, hola Nes, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bueno, Nes é unha voz característica da Radio Filispín. Sí, moito. Característica. Eh, por que? Por que coñecemos a Nes en Radio Filispín? pois polo programa de Ecoloxía e Medio Ambiente de Osouto, mm. un dos primeiros, bah, dos primeiros non, pero ao principio xa. Claro, mítico programa de Ecoloxía e Medio Ambiente Osouto do colectivo Adega, que nos asegaba semana tras semana pois pues, novidades ao respecto da, do nosa, da nosa contorna, non? Sí, con, con intermitencias, porque agora mesmo levo tres anos en facelo, estiven tamén por aí polo medio un ano e pico sen facelo, bueno, mm. eh, e si, sí, falando da cuestión ambiental da comarca e tamén un pouco da internacional. Desde que ano máis ou menos? De o primeiro programa foi o 17 de outubro de 2005. Hmm. Uh -huh. Ah, sí, sí. De, de 2005 Entón, sí. pois pues eso eh, cadra na, na no, primera, comezo, no comezo do colectivo sí. E como lembras ti aqueles comezos do colectivo a, Donde estaba a radio na, no Ateneo Ferrolán No Metro Cadrado, estudio famoso Como lembras aquilo? Home, eu lembro sempre moi interesante Porque eu prácticamente dentro do comezo entereime de, de que estaba en andamento De crear a radio unha radio libre e bon, parece moi interesante a verdade non me impliquei no, no colectivo o mm. caso que sí, cando empezou a emitir eu propuxen a Dega de facer un programa e ao final por estas cuestións das cousas quedei quedei eu só coa iniciativa. Evidentemente en Adega me dixeron que sí, que estaba que era moito interesante facelo, pero vamos, tiveme que encargar eh, eu. Uh -huh. eh, xa che digo, con moito interese porque era pois crear un medio propio dende a, dende a cidadanía, esa palabra que está tan tanto na moda agora, eu prefiro dicir a sociedade civil e, e autoxistornado, non? Entón, pois eu vin a necesidade de implicarme aí e, na única maneira ou na millor que sabía facer pois era, ainda que non son un bon locutor iso eh, o recoñezo, mas dende logo veía tamén esa necesidade non? de que a cuestión ambiental estivera presente na, nas emisións de Radio Filispín. Aquí estamos nas ondas de rebelión a la Lucecu, Radio sí, Filispín. continuamos nesta maratón. Nesta maratón filispiliana, Filispín a Filispina Tolea. 10 horas de radio vivo, 10 anos de vida. Anos de vida. Bueno, vamos a seguir dándolle vidilla a esta franja horaria que nos deron aquí neste programa especial, neste programa extra divertimento. Aquí temos a outro dos convidados, outros máis, hai tanta xente aquí. Hai un montón de xente. Subiremos, agora... subiremos unha fotiña a Facebook aí agora dentro Para que un instante, nos vexan os caras. nosos compañeros nos farán ese, ese ese traballiño se, ser de subirnos esa foto a, ao evento do Facebook para que veáis aquí a gente que hay hoxe. Bueno, a quién tenemos aquí hoxe entón? Además de toda esa gente que xa A ah, Iván. A Iván, bueno, Iván. mítico. Que me encendo Iván? A ver, a ver, a ver. Iván, hola, ¿qué tal? Hola, boa tarde. Hola, boa tarde, Iván. Preguntas ou ten que decir Ana? Non, ti, ti, ti. Son parte de Mundo Mentira. Eres parte del De mundo Mentira. Mundo mentira. Parte B. <laughs> A parte A cara B, éramos como un LP, tiñamos cara de cara B. A Mundo cara A non sabemos onde está, está chegando, mm. pero sempre chega tarde. Sí. Era unha proposta ex xa exclusiva de Radio Filispín ou era desas que no. se reincorporaron de Radio Caos? Era de Radio Caos. Mm -hmm. De feito, eu non, non son creador de Mundo Mentira, senón non neno B que está a punto, neno A que está a punto de chegar. Esa foi a primeira sí, sí. proposta, digamos, de, dos vosos do, de dous, de, de tanto neno A como neno B. Eh, sí, eh, é eh, a única. É a única. É a única, sí, non, non damos pa máis, non damos pa máis, o sea, uh -huh. isto se, se ocorreu, antes éramos tres, logo dous, uh -huh. e logo xa nada. Bueno, entón podemos tamén aproveitar para eh, descubrir un pouco nosos ouvintes aquilo da Radio Caos, que tamén que te ver un pouco vencellado co inicio de Radio Frispín en parte, non? O sea, que era, que era aquilo de Radio Caos? Radio Caos era, bueno, eu non sei a historia completa, Radio Caos, cando eu cheguei era un chiringuito na universidade de, de como se chama aquilo, de Serantes, Na eh, Politécnica. Na Politécnica, na Escola Politécnica, un sitio que tiñan ali un estudio de radio de verdade, mm. eh, con todo o equipa, que nos deixaban entrar aí a xente que eu non estaba nin na universidade, eh, xa vi moito menos. Eh, chegabas ali facer un programa de radio casi a hora que te petara, porque un, nos creo que saímos dali ás 12 da noite, unha cousa así. Hmm. Había un guarda de seguridade que pechaba non sei moi ben a historia deso, tío, mellor o coñeces mellor, que és máis maior que eu basicamente o que estás dicindo, porque tamén me <laughs> aparecía por vida que ela non estaba estudiando na universidade e si que nos metíamos a Lini, e nos decía nada, íamos ao estudio de radio. Sí, no sé, e... pa, tamén por eso foi tan sinxelo pechalo. E a volta se había que fechar. Que non, e punto. Lle dabas aí as chaves ao, sí, ao segureta, non? Pero era era unha liberdade tremenda estar ali mm. toda unha universidade de Tiso mm. con bueno, coses medios. Nun momento determinado veus al caravano 2002, 2003, aquelo pois pues, fecha a, a ciudadanía, non? Se fica aí reducido pois pues, a no delegación sei, de alumnos. Non sei, realmente non sei como foi o proceso ese de fechar, mm. porque eu penso que sí que seguiu emitindo. Sí, pero Emitiu... eh, ti, o teu programa, por exemplo, o meu non foron aceitados nunca sí, máis no naquel... non sei o mellor ten algo que ver unha tendencia religiosa que había na Podría ser. Coruña. <laughs> creo que sí, que un cambio de rector, eh, de rector non de decano, creo que foi o que o que mudou todas estas mm. cousas. Bueno, entón aquel programa que que por exemplo ti nos dirás agora, pero eh, pode que tivera esta sintonía. Mm. armadas que resisten den ah. capítulo de la inesperanza que excluye la exigencia de una mentalidad gregaria. Fuera, fuera, fuera de nuestra mente, lejos, lejos, lejos de nuestra gente. Aviso a la gente nos asiste, derecho moral que en todo caso exige al que siempre debe ser correcto uso, legítimo recurso de la violencia, instrumento y en sí mismo. Escenario operativo que inicia el definitivo proceso de transformar al objeto en sujeto activo. Radical. Cuestionarse un a sí mismo. Radical. Descubrirse si un enemigo. Cambio radical. Fuerza positiva. Que enarbole el optimismo, que desborde el entusiasmo. Reacción, cambio de disposición, novedosa interpretación, incansable evolución para la acción. Revolución. Exigente condición, expresa movilización, extrema redefinición para la acción. Expresión directa. Bueno, pues aquí estábamos claresando cousas que tamén este programa vale para iso e isto era pois pues, un programa deses precedentes a que logo aconteceu en Filispín pola xente esta do Neno A e Neno B, pola xente de Xavi e Iván, era expresión directa que logo eso se traduciu en Radio Filispín en Mundo Mentira, viña sendo un programa moi parecido con as texas así, digamos, similares, un pouco ese rollo de pouco a contrainformación sí. e tiramos máis o humor e ao magazine cultural mm. ou non sei, pero a contrainformación como chegou ese momento de cambio de que empezou a haber internet de que todo o mundo xa tiña toda esa información xa non tiña sentido estar contando as cousas claro. Bueno, logo nos contará aquí o Xavi cando veña pois pues, un poquinho todo isto a non ser que, que esta Uy, chamada unha chamada vamos a ver quen está por aquí a ver vamos a atender a esta chamada o, hola, que tal? Hola Sí? Hola Bueno, tenemos ahí a alguien, pero no nos está contestando. Hola, hola. Bueno, de momento nos anima, pues eh, si se anima, pues. los estaba explicando, pero bueno, en fin. Adiós, José Manuel. Seguramente <laughs> fuera alguien de, destes que andan por aí cando empeza escutando Radio Flispín. Bueno, vamos a dar un número de teléfono 981 37 10 40 Que proben a chamar outra vez 981 37 10 40 E vos pasamos aquí en, en antena Bueno, vos contanos como foi esa experiencia vosa De o neno A e neno B Bueno, pues outra vez, a ver Ahora, ahora Hola, sí Hola Sí Bueno, pues no sé, creo que hay problemas, o durante el día con teléfono, eh, estamos dando... Sí, estamos, saturados. <laughs> Vamos a intentar eh, saber qué es lo que pasa exactamente, pero cierto que el teléfono ose pues, no funciona, no sabemos qué pasa, que ose precisamente tiene que funcionar eh, no e Voy a intentar hacer un par de cosillas en el teléfono luego intenta de nuevo chamarnos y nos está escuchando. Bueno, pues contanos, Iván, esa historia tuya con, Radio Free É un amor, un amor dende o principio. Naquela <laughs> primeira asamblea, que eu creo que a primeira é a de Artabria, non é a de non é a de Toneo. É de Artabria, ali nos reunimos xente que, bueno, polo que oín antes na radio, vos vos coñecíades dun foro, a mí porque me dixo Xavi, este está, hai alguén que está montando algo, vete ali que eu non podo. E ali aparecimos en Artabria, que todos nos coñecíamos máis ou menos de parar por Artabria, claro, porque aquela era o local de moda, non había manchita ainda. E logo eu penso que estive en un ano desconectado dese momento da asamblea, así que lembro algunha asamblea no Ateneo de discutir cousas ali. Eu pensaba tamén era dos que pensaba que Pim era por un tema <laughs> reintegrata, claro, pero non, porque houbera esa, esa pelexa. E logo empezamos a, a programación cando empezou todo o mundo na primeira tanda e non sei cantos anos estivemos aí eu penso que os dous, tres primeiros estivemos pero estou vendo que aquí todo o mundo sabe as datas dos seus programas e tal, e nos non creo que ningún dos nos ten programas grabados, o sea que non temos documentación de todo isto. E como antes non se podía gravar, antes conseguir un portátil era unha cousa a tiña cholo, cholo eh, tiña en portátil. cinta, se grababa en cinta, en cassette. Había no, xente que grababa en cassette en Radio de, Caos. O de programa de, de música clásica. Sí, sí. A súa nai lle grababa o programa. E eu o grababa cun reproductor de MP3 desos que valían un pastón que le iba unha pila, así. se podía gravar, <laughs> pero bueno, non sei onde están todos os arquivos pero aí andaba. Aínda non había nin... Bueno, si, sí, eu, eu asistí a primeira hmm. reunión da rede esta galega que había. Rede Galega de Radios Libres. Eso, eh. Acudir, que fora no, no Ateneo. Eu penso que si, sí, viñeran eles sí, aquí a Ferrol. Sí, que, ademais se constituíra a Rede Galega de Radios Libres se constituíra aquí sí, en Ferrol, aquí. en Radio Frispín. Eso tamén é algo que temos no que apuntarnos no, no capítulo de, de goles que metimos, non? E moitas veces... Sí, eu me lembro ata onde fomos a comer ese día. Sí, a onde fomos? A onde? Aí <laughs> ah, no Inferniño. Ao inferno, outra vez. Ao Inferniño. Estamos... Sí. Pode ser, non sei como se ah, chama, pues sí, sí, sí, eu me lembro sí, de ir aí. Eh, sí, sí. Estaba o home este de Roncudo, que de Corme. Sí. De Radio Cornudo. No, Roncudo. No, roncudo. <laughs> que é un argentino, non? Claro, que, que foi, eh, eso digo de, de, que de Cornudo porque foi unha gracia, que, bueno, unha gracia, unha cosa simpaticísima que pasou aquí en Antena que nunha segunda posterior reunión da Regar League, pois pues, estábamos aquí facendo un programa especial e alguén por equivocación pues, dixo Radio Cornudo, ¿no? E foi realmente graciosísimo porque <laughs> pues, estamos todos serios e partíamos de risa co, co el desliz ese Eso lingüe, existe, ¿eh? ainda, existe Radio Sí, sí, Radio Rompudo, sí. Radio sí. Corme, está en Corme. En Corme, sí, sí, sí, sí. no, eu sei onde está. sí. o local, que o tipo se sorprendía mm. que conociera a súa casa. Bueno, pues esa, esa experiencia de, de Iván, ...luego tenemos ocasión de, de falar máis Ana Luz Q. Hmm. te Que se parece? ...¿cómo te está pareciendo este programa, ben? muy muy interesante. ter aquí a toda esta gente... ...qué nostalgia. <laughs> que volvan todos. En A Tolea, este programa especial de Radio Filispín, este maratón radiofónico, 10 horas de radio a vivo, 10 anos de vida, Ana. Bueno, pero ti te enteretes da movida. Os nachos e as nachas de Radio Filis Pinto learon, meu. Non van facer un programa este sábado 13 de 11 da mañá ás 9 da noite. Pim, pam, pum, pam, dez horas seguidas, neno, me entiendes? Entendo, entendo, pero eso non ven ao caso. Pero como que non? Música, entrevistas, humor e moito máis durante todo o día. Sí, sí, pero da multa non te libra nin dios. Eh... Radio Filispín, Dezanos compartiendo compartiendo sábado 13, tendas 11 de la mañana, 10 horas a vivo, con los Dezanos de Radio Filispín. Pues sí, aquí estamos en de anos de Radio Filispín a Kenda que le toca pues a divertimento este programa que en este caso es un extra especial que se incorpora aquí con resto dos compañeros en igualdad de, condiciones. En fin, en calquer caso, esta peza que estábamos subindo nos cadra susto porque o seguinte convidado acaba de chegar aquí e non é outro que, que sabe. Ola, sabe, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Boas. Tes unha voz así lúgubre. Eh, teño unha voz de gripe. De gripe, que está poso. Me levantei da cama para vir aquí. Moi ben, moi ben. <laughs> que conste. Era o que tiñas que facer. Que conste. Por certo, antes de que se me esqueza o telefone funciona perfectamente. O sea xa podedes chamar. Non sei se alguén estaba por antes intentando chamar e non funcionaba ou nos estaba vacilando, en calquer caso que o que ímos vacilar e non sose aquí a vos. O sea que tampouco vos chuledes demasiado aquí co, coa xente de divertimento. Era Rei Varela que estaba aburrido. Vamos, eh, estamos escuitando esta peza de Abeas Corpus de, o do álbum Doble N Bueno, pues pois aquí estaba este, esta peza que se titulaba Expresión Directa Que eh, estamos antes de aí divagando un poquinho sobre a situación desa sintonía Era Radio Caos, non? Isto era unha sintonía da Radio Caos. Era unha sintonía, eu non, eu non me escoito, non sei se non me, te escoitas, me, igual. me censuraches. No, eso é porque, en fin, Eta. últimamente non funcionan moitas cousas no, no equipo técnico. Era unha sintonía da Radio Caos, vai sí. chevo a vida boa, eu non sei. E ese que tipo de programa era? De algún colectivo anarquista ou algo así? O... Non, penso que cando empezou... Cando empezamos con esa sintonía, eh, xa estábamos fora de É certo que eu entrei en Radio Caos por que fun a un programa de invitado ah, sí? dun grupo anarquista ah, que facía un programa de radio ah, e ali quedei. Aí quedaches, eh? Pero penso que cando empezamos con este programa xa non xa non tiña nada xa non tiña unha vinculación con un colectivo nin, nin co Ateneo Libertario Francisco Iturralde nin co colectivo hmm. Todo para Todas. Claro, estábamos aí enlazando todo isto ese, esa prehistoria mm. Expresión directa xusto anterior a Mundo Mentira. A Mundo Mentira, é un precedente, digamos, radiofónico. Primeiro estaba sí. un programa que se chamaba A Circular. Era un Ahí xogo de, programa, de palabriñas destes. Radio Caos. Después... Radio Caos. E logo se fixo eh, Expresión directa, que xa non era o voceiro de nada, porque eh, ese sí que era un voceiro dun grupo anarquista. Eh, como nos aburríamos moito de dar moitas noticias sobre anarquistas, dixemos, vamos a variar un pouco, joder e empezamos a expresión directa e logo a partir de aí xa foi cando empezou Os dados, si Bueno, e como como lembras ti pues, pois, ese achegamento aos primeiros momentos do, do colectivo Pai, o sea, como como lembras tú aquela historia e tal? Contanos un poquinho así, tamén a túa primeira incorporación a, a Radio Frispin. Home, estaba ben porque había un momento que hubo un impas nunha radio libre na comarca, entonces se perdera a Radio Caos, que era un puntazo no, no seu momento, eh, ou non sei cantos anos houve de intermedio, dous, tres anos quizás. Sí, igual estábamos antes aí facendo un pouco de historia e probablemente no ano 2002, porque si radio a movida da Radio Filispín comeza en setembro do ano 2003, comeza a andar a, rollo de empezar a traballar, pois pues eso debe de estar aí no ano 2002, 2001. Pois pues máis ou menos eso, en, ese, en ese tempo, de perder a Radio Caos, que un principio non se perdía, que era por unhas obras, por lo, mm. foi por claro, foron buscando disculpas hasta que pecharon. Mm pasou eso, dous, tres anos e, joder, eh, mola que volva a haber unha radio libre na comarca era algo ilusionante <laughs> Aquí esto, esto parece no sé un concello hoxe pola mañá que estaban todos Dios cambiando de Marx. sillas aí, está. <laughs> de lado total <laughs> Bueno, pues eh... estaba ben, o, eh, o sea, se retomou un traballo que antes estaba feito que de desaparecera logo, pues oye, pues foi unha boa idea tamén, non? Eh, sempre, aínda que, que foi a idea Eh? De quen foi a idea? De quen foi a idea? Foi Quen tramou todo isto? Pues que pois agora no, se dedica a facer fotos. O que Todos sabemos que foi O que tramou todo está disimulando ahora con a cámara de móvil, estas e tal, pero e o que foi algo bastante positivo, non? Que se botaba algo de menos, por lo menos os que traballábamos dentro da Radio Caos, non? <laughs> O botábamos de menos, non? E penso que tamén fai falta outra canle para contar certas cousas que non van a salir en, en, en outros medios. É que o alcance dun dial está moi perto. Non? É o que ten a radio, que simplemente enchufas, xiras o dial e atopas algo, non? Mm. Tens que comprar un periódico, tens que pagar, tens que ver a televisión, te cortaron a luz porque non traballas, pero a radio máis ou menos como móvil xa podes escoitala facilmente, non? Claro. Que eso Mola. Bueno, pues aquí temos esta pequena historia desa trama colectiva daqueles seres extraterrestres de Ferrol que un día decidiron facer algo que no contexto sociopolítico de Ferrol era bastante revolucionario, ¿no? Eu lembro, antes o comentaba, pues, a xente de Calimera que flipaba, ¿no? Que, que, predes facer unha radio libre en Ferrol? Pff, Era algo realmente subversivo, ¿no? si se quere. ¿no? E agora tamén debe de ser seguir sendo así, debe de ter ese, ese, ese punto tamén aí un pouco crítico, no, que non se case con ninguén e sempre pois alerta, no, do que pode acontecer. Podo polemizar aí un pouco. Podes, podes, podes, adiante, paso estamos aquí. Home, algo de garra se perdeu dende os comenzos. Bueno, bueno, logo tenemos o caso tamén que <laughs> aquí non é autobombo, isto é eh, un programa eh, eh, eh. absolutamente aberto a todo tipo de opinións e iso vai quedar o se patente porque para eso traemos estas voces que non son para nada mercadas entre comillas, ¿no? Bueno, vamos a darlle voz ao, ao seguinte dos convidados. Aquí agora mesmo cantas persoas hai? Ah, porque tamén está hai, hai outra persona aí detrás. Pois pues estamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 persoas. 11. 11 persoas, antes había dúas máis que acaban de sair. Acaban de marchar. Fai realmente calor no estudio, pedimos que se abra a porta, se alguén se pode abrir a porta para que podamos respirar e vamos a darlle voz a unha persona que non ten absolutamente na nada que ver coa historia da Radio Filispín, pero sí que ten que ver coa historia de, da música, coa historia dos colectivos e unha persona que está hoxe aquí pues, que é ouvinte de Radio eh, Filispín. como a convidado especial, ¿no? como ouvinte, como partícipe, como colaborador, porque estiveron uno conspirando sí, sí. por unha radio libre, apostando por, por ese séptimo conspirando, son é parte de Carrero Bianco Eh, Sergio. Hola, Sergio, que tal? Boa tarde, Hola. Boa, boa tarde. Boa tarde. Bueno, que teño que decir que fai anos Chiqui e Maseu habíamos presentado un programa para facer eh, bueno, un programa de música electrónica Radio Filspin eh, bueno, había saído adiante pero por motivos que Chiqui tivo que irse nunca levou a cabo o ese programa. A revolta está na radio, Ana Luce Cubos, aquí en, en Radio Filispín, este a maratón filispiniano, a Filispina Tolea, 10 horas de radio ao vivo. 10 anos de vida, un montón de xente aquí Estaban falando con Sergio de Carrero Bianco Que están soando aquí con esta esta estupenda peza do seu pues, último álbum Horror, Horror Está La Revuelta Sergio, contanos, como vai o tema de Carrero? Tocamos esta noite en Pisapo, por eso estou aquí para facer promo. Ose, claro que sí. Ose sábado. Lo imos todos do meu concerto. <laughs> Sí, a partir das 12 da noite, pois aí estaremos facendo estos temillas, eh, algunha cousiña antigua e eh, un par deles novos. Uh -huh. E aí estamos grabando cousiñas e eh, pronto teremos novo traballo, estrearase un disco baixo un novo selo que se chamará Ferror Records Ferror Records do que son membro fundador xunto con Fernando Rego. Mm. Un saludo, Fer, se estás escoitando desde Compostela. E nada, nace o selo con idea de, de tirar pola música da, da comarca, a ver está aberto a, a todo. Primeiro empezaremos con Carrero e logo pois algunha cousiña hai máis por aí xa. Ferror Records. Bueno, eso tenemos boa conta en divertimento no seu momento, xa falamos sí, xa hai días Sergio e xa, xa pasará por aquí. Sí. <laughs> Dentro de pouco. E Fernando tamén se si se poda chegar, así coñecémolo. Sí, Ferrer eh, agora é papá, entón o ten un pouco máis complicado, pero bueno, sí, mm. a idea eh, é salir a, a luz en breve. Cando entres pola porta, digo, me cago la vida. Pues aquí, aquí, en vivo, en vivo, a xente, a xente falando aí mentre soa a música en Radio Filispín, en a Filispina Tolea, estamos aquí toleando un montón de xente, un montón de voces, un montón de, de cosas que pasan e vamos a dar de novo o teléfono de directo, Ana, que che parece? O 981 o teléfono. 371040, por exemplo, que che parece? Ese te gusta? Ese me gusta, sí, me gusta. Sí, 981 371040, que nos gusta aquí a este teléfono, a xente de Radio Filispín. Bueno, vamos a entrar xa un pouco en conversa entre todas e todos pois, sobre cuestións como as que estaba antes comentando Xavi do que ten a súa percepción do que é a radio, non? Inda que tamén hai que dicir que todo o mundo pode aportar a radio, todo o mundo pode presentar unha proposta de programa e incorporar eso que igual non ten a radio, pois incorporala aí, non? Que molaría tamén, non? Adiantes, empezade bueno, Agora queira. parece que se abre unha etapa interesante Porque agora é un equipo de goberno que será máis interesante darlle caña <laughs> Por darle caña a José Manuel. O sea, no te toda, toda, España estaba dando caña, no sé qué, pero Era bastante sincero, ¿no? No, ahora quieren participación, ¿no? claro, claro, no, no. Yo estoy ilusionado, eh, con ver. Quero ver a Suxe. O sea, eso que en breve tenemos unha nova proposta de programa de, de Iván e, e Xavi, eu, eh, Neno O decía antes por un rollo, vamos Hay a ver. caldo de cultivo. Si analizamos a historia la radio, os programas que había, toda esa grella que había, tal, se nota que nun principio había moita máis... Ah, ah mm, eh, na... Que <laughs> hay ruido una <laughs> línea, es ruido una línea. Estaba, está <laughs> bastante claro. Bueno, sí, a ver, estaba Marcha que había, había un poco más de garra, había moitos máis colectivos estaba Vega, estaba, así había moitas colectivos aquellas dúas ou tres primeiras grellas había bastante impulso. Vamos, que agora hai un un exalcalde. Claro, ahora como que se volveu un pouco máis socialdemócrata. <laughs> Unha crítica, unha voz que estamos no. aquí escritando de, claro. de, de sentimento, ¿no? igual pues, outras voces eh, non o <laughs> ven igual ou ven con outra se todo día o ve igual hai un problema, vamos a ver a radio fan as persoas dependendo do momento que este e a xente que este non pues estou dicindo o por qué estou dicindo o que pasa por que pasa si podemos falar hai xente que abandonou a radio, pues, oye, non sei ni me interesa, basicamente. Mm pero houve eso, moitos colectivos que se antes participaban e lle daban un pouco máis de vidilla, pois agora a maioría dos programas son basicamente mm, bastante iguais todos, quizás eh, Vou poñer a miña música que mola montón. Exactamente. <laughs> ou vou a ler un panfleto e a veces saltándose comas e eh, estas -huh. Mm. cousas, non? Que cando escoitas agradece que unha pausa para diferenciar un punto final, punto parte, estas cousas. Mm. Entonces, cotendo, eh, unhas palabras túas sempre podes darle al botón de off, non? <laughs> Apagar a radio. Exactamente. Efectivamente. Eh, eh, oh. E, e que poderíamos sintonizar? Si, digamos, se si apagamos Radio Filispín, cal é a seguinte sintonía? Coño. Radio Clásica. Radio Clásica. Tío, eu, eu acabei en Radio sonora. Clásica porque estou que que non sei onde ir xa. <laughs> Eu, sonora. Eu acabo bastante veces aí. Sí, sí, porque tes calidade de soido. Xente que sabe, eu empezo o día con Radio Clásica tamén. Sí. Sí, sí, con alegría. Que, Ten calidade. <laughs> bueno, no, sí, é unha xente que sabe do que fala, ten calidade e punto, pero que o resto, onde mm. te metes na radio, tío xa? Na cadena Cope. Aí de todo. No, es la mañana cadena cope muy divertida, joder. Quen hai? Te van contando aí que España hai se que rompe, que todo, se cae e tal, e te vas pa o chollo aí Que escoitades, a a primeiro da mañá escoitades a radio, a xente que está aquí. Sí, radio pues, Sinfonía da mañá. Radio Galega. Sí. Aquí Paula Radio Galega. Aos 10 minutos que me leva que te leva eso, levantarte, tal, sintonizas, ao primeiro Radio Galega. Cholo, sí. que que pos aí, te levantas por mañá, Radio Filispín, para saber se si está caída ou non. O ah. streaming. e <laughs> para saber se si tens que chegarte aquí a Radio Filispín. cando pola mañá, cando me poño no ordenador, mentras está cargando, mm. poño a radio a ver se si funciona a radio. Mentre se estás cagando. Se... Cargando. <laughs> mentre, está, se está cargando. Eh, E unha vez que carga, pois miro con eh, o streaming a ver se si está ben ou está caído. Ai, eu no váter teño unha radio, eh. compromiso, eh. compromiso, é de Sabi Sabe que, que escoitaba, que, que pos a cope. Eh, o, eh. eh, o, a, si teño ganas de reírme, poño a cope. Mm. E eh, logo, se si estou en serio, pois pues, poña Radio Galega para enterarte das noticias que hai por aquí. Por... Nes, que o que pois cando eh, pois a radio na casa, que te o eh, micro. Eh, radio Galega, Radio Voz, Radio Filispín evidentemente, Radio Clásica e algo a Radio Española, cinco noticias. Uh -huh. Eh, eh, Narcés que está por aí eh, que, que ti escoitas a radio escoitas poca radio eh, o sea, te, por la mañá non é a tú, a túa primeira cuestión poñer a radio Por la mañá non é o meu horario <laughs> preferido <laughs> é bastante es, máis de noite esa claro. palidez de, de... <laughs> Iván de no, no, empezo o día agora que estou traballando eh, me levanto cedo empezo o día co radio clásica e logo ás 8:30 media que cando collo o coche xusto para pois ser para traballar escoito a Fernando Ónega en, en Onda C cero, mm. esos cinco minutos que Fernando Onega... Buah, eso sí que social socialdemócrata. Eh, <laughs> eso, vamos, están todos os do mundo aí. Ves a moita xente culta aquí en Radio Frispín, eh? vintes de Radio Frispín que escoitan Radio Clásica. Eso no, é realmente que, curioso. Que, hai un misterio, porque hai calidade en Radio Clásica. <laughs> no, sí, no, oye, vente na miña casa, Eh, vamos a verdade a que Radio 3, o... que antes funcionaba ben, ahora da puta pena. Vamos a ver. Eh, este, pues, pois Suso, Manchita... Yo por semanas lo primero que hago, pongo el despertador a las 12 menos 1 mañana para que me dé tiempo a, encontrar el cable de la radio y lo tengo al lado de la cama, enchufo, escucho noticias de Radio 5 y luego me paso a Radio 3 al siglo XXI. Uh -huh. de no? Con Tomás. O día que votó a, Javier Gallego dixe de a Tomás. vuelvo a quedar dormido y vuelvo a despertar a la una, vuelvo a escuchar Radio 5 y me levanto. Y Sergio, Sergio, a ver, qué, radio escuchas tío Aparte de esa canción de que falaba la radio, de pues la revuelta a me despertador con Radio Pink ¿Ah, sí? Parece es... mentira, pero é verdad. Me soa, me pega un trallazo por la mañá, <laughs> que, que salto de cama que non beso. porque igual, sac, no sé, pode sí. cadrar con 2, pode cadrar Carrero, pode cadrar unha muñeira, non sei. repente, pum, Laura xa día, para aí. <laughs> salto de cama, polo menos. Laura non é moito de Radio Filispín. Sí, Laura é un pouco de todo tamén. Un pouco de todo. Sí. Non é de madrugada. E despois só escoitar moito Radio 3, pero non é o mismo, de verdade, desde que Tomasito é o director. Uh -huh. mm, que xa, mm, home, xa vende, mm. xa vende lonxe, pero foi perdendo... pero foi perdendo mogollón. E agora Tomasito vai ser o que escolla o próximo persoal para Eurovisión. Mm. Mm, aí vos do deixo exclusiva. Ah, Eurovisión? Posiblemente. Bueno. Ah, pues eso escuché yo alguna cosa así en algún, eh, digamos, eh, eh, fan de, Eurovisión que Como ahora funciona también Radio 3, pues bueno, pues entonces... Propuña a Tomás Fernández Flores para, Tomasito para, esa labor. Eurovisión. Hay rumores, hay rumores. Bueno, ¿y cómo os gustaría que fuera Radio Free Spin? Antes vimos alguna idea. A gente que está dentro de la radio muchas veces no vemos desde fuera, ¿no? pero también vamos a darnos opinión. Comenzamos por, Ana Lucecu, que, que leva bastante tiempo sin dormir. <laughs> Eh, <laughs> pues, pues Perdón. está estupenda. estupenda. estupenda, ¿verdad? xa dicen cando é que aínda que A mañana Luce Q está deslumbrante. Sí, sempre que ven xente se pon deslumbrante. Cando no, estás só comigo, sempre, sempre. ven calquera maneira. <laughs> claro, porque para que me vexas ti xa. <laughs> <laughs> Estás farto, Vero que va en absoluto. Cada que me preguntabas? algo novo en ti. <laughs> Ou se, por exemplo, descubro algo, un, unha beleza especial. Sí, eh, sí. Eh, como ese, ese, ese dormir Bueno, xa falaremos. Xa falaremos, eso, ah, despois da cena. Eso nos vamos de cena, Radio Crispín. Hay que claro, hai que dicir que nos vamos de festa. Por esto estou así. Despois desta, de deste programa especial, <laughs> ver, de de nos vamos de, de cea. De cea e de festa. sí. Ao concerto de Carrero. e logo xa se verá. Estáis convidados si, si poñedes pasta. Claro, claro. <laughs> Aquí... Vaya funcionario. Bueno, Ana Lucecu, contame, que como ves? A mí me gusta Radio Filispín. Sí, te gusta? Sí. Que o que máis te gusta de Radio Filispín? Me gusta todo, me gustan as asambleas, me encantan as asambleas. <laughs> Cantas portas ten Radio Filispín? Ten unha, no, é unha unha pila delas. bueno, pila de pero portas. non van a ninguna parte. <laughs> Portas ah, giratorias. Ah, Esto é algo interesante, as portas de Radio Filispín agas unha non van a ninguna parte. E ademais non hai váter. O sea, eh, eh, todas teñen taza, pero non hai váter. A, a non ter váter. <laughs> Sí, sí, a ter eso. como 4 ou 5 váteres que non funcionan. Muy ben. E, e Paula, Paula que está por aí, hola Paula, ¿qué tal de novo? Como ves a cuestión desde dentro, que estás dentro? Bueno, a veces tamén estás un pouco dentro fora e, e polo medio, fora ¿no? que dentro. ¿no? Como ves desde fora? Ti que tes esa perspectiva tamén aí. Bueno, a mí realmente me parece que a radio está un pouco floxiña de contidos. Te a dar la razón a Xavi ¡Guau! ¡Qué <laughs> chungo Tampoco vamos a decir que está como antes, non? Ah, pero... Xa non soy a Silvio pero... Rodríguez Xa non soy a Silvio Rodríguez está, Desde que non me fun, desde que me fun ya no soy a, Ya no soy a Silvio Rodríguez ¿Qué Que botas de menos? Pero que sí que o, o que decía antes sí. eh, A radio é a xente que a fai, non? Entón claro. agora mesmo pois pues, é a xente que hai e son os contidos que hai Cada día se parece máis a Radio 3 Hai que decir que radio tampouco está tan floxa Porque hai un, hai un grupo o, un programa de heavy metal que es, bueno, la hostia. Sí. <laughs> heavy metal total. ¿eh? Juanillo, ¿no? una nueva Juanillo, incorporación sí. que procede de Radio Caos. Mítico, uh -huh. tras rock. Sí, tras sí, rock. Tras rock. Uh -huh. Eses facían maratóns de 24 horas, ¿no? Sí, como exacto, vos, sí, sí, ¿eh? sí, que o face desde... Sí. eh, Cholo, Cholo como, como vestí? Que estás ti máis dentro que fora eh, neste caso, ¿no? A ver, eu a, eu pero, a radio Pero levas desde o minuto cero Eu a radio a vexo eh, mellor que cando empezou De feito, melloramos moitísimo. Ahora, uh -huh. o tema de, de, de contidos ou de programas Si que o mellor eh, non é tan variado Pois como cando, cando empezou no? Cando falamos Pero de non que, é variado que, que non hai, digamos, contidos de cuestións concretas de colectivos Ou que hai moita ben, música máis ben de, que... de falta de colectivos De feito, eh, os colectivos que quedan Pois si lles costa máis eh, realizar un programa semanal, por exemplo, non? eh, xente como Lazos non, non pudo continuar o, mm. o hmm. programa eh, o, o, a eso me refiro, ¿no? a esa falta de contidos porque programas musicais son pro, é, eh, é un contido musical, vale, pero non o Souto, por exemplo, tamén, no, que metía outro tipo de contidos. Ese ese pro, ese tipo de programas sí que vexo que que, que faltan, no, e que hai que mm. volver a conseguir -huh. eh, ese tipo de contidos, pero despois o que é o funcionamento da radio e a radio eh, como colectivo está moitísimo millor que cando empezou, moitísimo millor. Antes era máis dependente de, de tres personas, eh? eh, cando estábamos no Ateneo lembro que éramos tres as que tiñamos chave do Ateneo e moitas veces había que facer algún sacrificio que hoxe en día non non hai que facer. Mm. Eso tamén é certo que de alguna maneira eso tamén levou a que moitos colectivos deixaran de participar por esa ese marxe de horario que había no, hmm. co Ateneo, non? Non, non todo mundo tiña esa chave para entrar e facer claro. o seu programa, non? Eso... E aquí si sí hai máis liberdade e tamén é paradóxico que mellor pois pues, non volvan eses hmm. colectivos, haber que facer un traballo de Pero de reingresalos, o tema, ¿no? é, o tema de internet, non? todos os colectivos están volcados en traballar, en volcar todo eso a o seu traballo, uh -huh. a súa obra ou as súas reclamacións en internet uh -huh. eh, a xente di, bueno, non sei eu, é unha idea sí. non? No están nas redes e tal foi Facebook, sí. a culpa elixiron a, a Facebook e non a Filipin, ¿no? <laughs> eu penso que sí, uh -huh. non, son, uh -huh. non porque non sei onde estaba bueno, non sei que foi de Lazos tiña problemas máis serios non? Sí. estaban aí, os estaban puteando bastante creo que sobreviviron no, no, no. no. no. porque non se cambiaron no. ah, o sea que os mataron ao final no. bueno, gañaron unha vez, mm. pero había outra xente, non? Non sei que están facendo, pero como sempre eran, era a historia de Ferrol, que 10 persoas eran 50 colectivos. <laughs> entón ao final está claro que están facendo outras cousas. Mm-hmm. Xavi? E, bueno, eu, eh, eu eh, cando, cando decía, eh, o, oh, joder, o que dice Cholora é eh, bastante razón a nivel técnico, non sei organizativo, porque tampouco nunca estuve no núcleo duro, por decirlo de alguma maneira, do, da xente que levaba a radio. Nunca eh. participaches na asamblea. Claro, claro. <laughs> no, nunca participaches. No, eh, é o único núcleo que hai. <laughs> Claro, no, no, <laughs> Fuches un observador, un observador, digamos, desde no, aqueles simplemente foron as primeiras asambleas, se decidiu mm, poñer sí. pasta, tum, puxemos pasta, pum, Participaste eh, activamente, arriba, nos, eh, nos conspirando, traba, no. traballando mellor no conspirando Exacto. na vas a ter unhas actividades poñendo mano man de obra e cousas moi prácticas, sí, prácticas andar, sí. pero claro eu, o que eu vira unha asamblea o... onde hai moita xente que se xoga o posto de traballo estas cousas é claro eh, sí, si sí. tens que escoller porque al final mm. hai que escoller porque hai que priorizar porque o día mm. ten poucas horas oño, pois pues, colle, cada claro. un prioriza no que máis lle gusta non, eh, non é mm. reprochable que un priorice en isto que outro no outro bueno. pero Como sí, 20 tes a túa opinión Si sí que si sí que se ve un pouco que, que se perdeu esa gana de facer unha radio que falase de moitas outras cousas que estaban moi agochadas non e, e quizás eu o fallo que veixo de fora é que unha radio libre non por explicar de unha maneira ti non podes competir con la SER uh -huh. Vamos a darlle voz a esta chamada que temos aí Hola, que tal? Hola, boas Hola, boas, quen eres? Como te chamas? Son Bruno Hola Bruno, ¿qué pasa, hombre? ¿Dónde estás en Portugal? Eh, casi casi, a, a nada, a tiro de pedra. Bueno, Bruno é eh, un dos desas persoas tamén, como antes falábamos de, de Suso, de Narsés, pues desas que estiveron aí nos alicerces filispinianos acudindo a moitas asambleas antes de que isto comezara a andar e logo nas primeiras grellas saco o seu programa. Como se chamaba o teu programa? Pois pues, chamábase Xenreira. Xenreira. E facíalo sí. ou máis xente? Non, no eu e de vez en cuando por pues, tiña alguna, alguna colaboración. Mm, porque logo, Mas... logo ti, como estás sellado á Fundación Artabria, tamén creo que te integraches na equipa que tivo o programa propio da Fundación Artabria, non? En, en Filispín ou non? Si, sí, botaballes unha má ao, ao mando da, das máquinas. Mm. Bueno, Bruno, como lembras ti aqueles alicerces filispinianos falando, pois, pues, xa te digo, Primeira asamblea no Manchita o 20 de novembro do ano 2003, 28 de novembro no Ateneo Frolán aquela asamblea aberta do ano 2003 e aqueles anos 2003-2004. Como os lembras? Pois fora bastante bastante tenso, non? Moito intenso traballo, ou tenso? Moita reunión. <laughs> que dixeches intenso ou tenso? Non, non, intenso, intenso. Ben, ben, ben. algo de tenso tamén foi, non? <laughs> Pero bueno, ben, ben. ben. Eu teño vos recordos, sí. moitos moitos bons recordos de mm. tanto das, das diferentes reunións como despois o, o traballo posterior ah, pues, Ti, por exemplo, participaches activamente no que foi o primeiro conspirando e poñendo o teu grau de area no que facendo cartaces. Lembras daquela faixa que puséramos unha ponte, que pegáramos sí. unha tamén no muro de Bazán grandísima, eh, chamando a participar no conspirando eh, foi, fora moi moi activo, non? Aquelo, na, te acordas? Na realización do, bueno, na, na adecuación do estudo tamén. Puseches a, as caixas de ovos, pintárades tamén. Aí aí cholo Cholo eh, Paula creo que comimos pintura azul de spray por un tubo. non <laughs> lembro de estar tardes aí pintando con sprays. Eh con a, poñendo con a silicona aquela quente. Mm, Estamos falando do, do estudio sí. metro cadrado do Ateneo Frolán, ¿eh? Hm? daquel sí, primeiro sí, estudio. Pero, pero deu pintar, eh, o metro cuadrado. <laughs> deu sí. pintar. Bueno, e, e te lembras de algún anécdota, algunha cousa así que te acordes daquelas asambleas que se facían ali no Ateneo e en outros locais de, de Ferrol, así en plan, antes de que eh, o colectivo Timeranome a radio se pusera a andar? Pois, así... Por exemplo, de, de aquelas primeras convocatorias, aquelas primeros contactos que te chegaran por, por correo electrónico, ti tamén participabas naqueles foros de internet? Eh, non, non lembro exactamente como chegou a primeira mm. a primeira convocatoria. Probablemente por ah, correo electrónico. Sí, sí, hmm. seguramente. Sí. Seguramente. Eh, bueno, pues, por parte do, do Cholo ou de Xavi, non sei. Mm. A verdade que non, que non lembro mm. que non lembro moi ben. Bueno, o nome de Radio Spin foi proposta túa. Eh, sí, sí, é verdade. Ah. Contanos como, como, como, como se te ocurriu Porque ti traballas aparte no, en deseño e todo isto tal Ten algunha relación, eres unha persona creativa Sí O deseño tamén era teu, ou non? Sí, ou fora unha eh, Ambra que la do Ateneo eh, que a presentar unha proposta de de logotipo, eh, que le daba el tema de Radio Filispín, y creo que Cholo le una una propuesta será de radioactiva, radioactiva, radioactiva. algo así. Sí. yo llevaba una una que se llamaba Radio Evangelina. <laughs> Te acordas? es verdad sí, sí. Sí, sí. Y al final pues quedará Menos que bueno, no sale tema de Radio Filispín y como como eu llevaba como le daba terminado en M al final hubiera ver a amaño de, que terminaba con se con FM y quedó como Radio Filipín. Eh, mm. Porque aquí antes nos estaba comentando eh, Suso eh, una parte de su historia. Cuéntanos eso que, nos contara de su, Suso Manchita. Hola, yo creo recordar que <laughs> que el logo lo habéis puesto con, con N y que había comentado yo por qué no acaba en M para coger la primera letra y la última, que era FM. ¿No fuera algo así? No, no. <laughs> O sea, a ver, eh, al final era reintegrado. Eh, eu, eu, eu tiña rematado en Emmy. Houbera polémica ese de que houvese sí. eh, que se rematara en Emi. Uh -huh. E ao mellor que, que dixo, pode ser, non o sei, máis uh -huh. que, que ao principio estaba en eh? eu, eu penso, son máis da opinión a ver, non, non discuto ao que está dicindo a memoria que ten Suso, no, pero por, decir, las características, digamos, da, do creador que probablemente fuera a opción inicial fuera rematada en M. Pues entonces debió ser para que la gente dentro, no lo viera como oriental revolucionista y dijera, sí. es que es FM. Sí. Entonces, sí. A, de esa manera convenció a la gente, creo. ¿no? Sí, pode ser que se generara. sí, eu, eu penso que aquilo foi un chiscadero claramente reintegrata de, do Bruno, pero que evidentemente logo se xogaba tamén co FM, ¿no? Era un xogo de palabras un pouco de, de coas letras, ¿no? Non Bruno, un pouco sí, así, ¿no? Que logo reflexou moi ben o, o Chol poñendo en vermello, ¿no? No mm. actual de Porque o, o, o sea, o que é o logotipo é teu tamén. No, no, no, no, no, no. o, o, logo, o logotipo é de, é de Cholo. Sí. E, eh, e logo, o nome teu, o nome, o, a proposta é tua. Sí, por eso radio eh, leva a ti claro, A. Claro, claro, eh, claro, claro, está en, en Filispín con M e con A porque pero eso foi aprobado así e ese é o nome oficial claro, da radio. Activazón. Porque hai unha cuestión que ten que ver un pouco con, con esa, esa variedade que desde o principio tivo o colectivo País Radio Filispín que xuntarnos xente pois diferente que moitas veces non acontece en outros colectivos no? que son un pouco máis, máis sectarios nese sentido no? aquí pois estaba xente pois que era isolacionista, ¿no? que da normativa oficial a xente reintegrata, estamos falando do ano 2003, o sea, que é máis complicado todavía o mellor entender iso, ¿no? E todos nos entendíamos e aceitábamos propostas, como en neste caso do nome da radio, porque viña originalmente dunha persona que era reintegrata como algo normal, non? Sí. Inda que houbera sí. súa polémica tamén, por suposto, o seu debate, non? Sí, sí. Como moitos, como moitos houbo, non? Claro. ainda outro día eh, o onte buscando, estive intentando buscar a ver se encontraba algo do programa e ainda vin o un famoso correo non que mandei vos eh, no que aparecía aí a, o voto de Cholo cando cambiamos de cando de dial. De, de dial para 93.9 mm. sí. e, e a verdade é que buf, hai mm. unha colección de correos destes que sí. deberían de facer <laughs> un libro con sí, todas sí, sí. as polémicas, as mil e unha polémicas que exacto, tivemos. Pero... Exacto, sí. Yo, eu, eh, eu teño recollido, xa comentaba xulo, pues, moitas delas, ten un arquivo interesantísimo con moitas esas polémicas, con todas as conversacións, todo, todo ese proceso de moitas, moitas cosas que se deron, que, que é moi interesante para un pouco ver aí os debates que se producían ¿no? Bueno, pois pues Bruno, este, esta persona que, que agora mesmo non está en facendo programas en activo, estivo nas primeiras grellas, nos alicerces daquel ano 2003, eh, queres decir algo máis, Bruno? pues nada, eh, que veñan desmais eh, e a verdade é que é moi pues, alegre e emocionante que, que des anos despois que un proxecto eh, popular e eh, participativo como, como Radio Filispín pues, continue continue aí eh, e, que, e que veña desmais ou o que sexa, non? Bueno, pues, é unha ferramenta eh, moi útil para, para Ferrol e, mm. para seguir traballando. Pois pues animamos desde aquí a reincorporarte a Radio Filispín porque algúns botan de menos eses primeiros anos esa, esa forza, esa, esa raiva que había aí con programas como teu, como Senreira. Entón, pois pues, animámoste aí a, a volver a Radio Filispín cando ti queiras, ok? Pois pues, a verdade é que ainda estiven outro día eh, convidado no, no programa do Beco da Lingua e a verdade é que o mono de, de radio que unha vez volverse a sentar ali diante bastante chama bastante. Mm. O sea que para a próxima eh, temporada, non, mellor para a próxima grella, uh mm-hmm. -huh. eh, metedes por aí eh, outra vez. Moi ben. Moi ben, Bruno, pois pues unha aperta e vamos colgar o telefone porque hai xente que está intentando chamar seguro aí, temos algún contacto máis que vai chamar daquela época. Unha aperta. Vale, pois pues, unha aperta. Chao. Chao. Bueno, pois pues seguimos. Non sei se tedes algo que decir sobre isto, algunha lembranza que vos viñera. Pues, Ah, eu sí que lembro que había tensión co tema reintegracionista que tío ves agora como que éramos todos moi tolerantes. <laughs> e o que lembro que Bruno ten unha capacidade de traballo increíble, entón sempre que se decía, hai que escribir un non sei que, pum, Bruno escribía e <laughs> como os demais pois non podíamos, quedaba en reintegracionista. Claro, pero a ver, o que había era de no, o que fora, fora un acordo que se tomara. Claro, son como todas as, as claro. cousas que se debaten en Radio Filispín, había diversas propostas de nome, unha era, esa, se iu elixida e no, o formato no, era Non, me lembro cando ah. facíamos ah. escritos que se facían en Billy bilingüe Pero claro, a capacidade de traballo que tiñas me <laughs> desbordaba todo o mundo. Ah. Non, e por exemplo, por exemplo, no, no os cartazes que os facía Cholo, Cholo ou os facía en reintegrado, non os facía. Entendes? Entonces, vale, pues, claro, claro, era que, así. Que se, que era... Lo que se trata de respetar a obra original de cada quen. Claro. Si unha, aquí non hai unha lingua oficial, non temos unha normativa oficial en Radio Filispín, e tampouco unha lingua oficial hai, entón, hai unha sí, lingua oficial sí. que é o galego. Exacto, pero que decir que a, a efectos oficial. prácticos non se di eh, o, o, o, a lingua que se debe utilizar no colectivo é o galego reintegrata o galego tal. Entón, cada quen se expresa con absoluta liberdade e se si ten unha obra que aportar, un cartaz ou un nome, unha proposta dun logotipo, lo que sexa, pois pues vai na, na forma original que e os demás o aceitamos en que non sexamos reintegratas. Eso sí que acontece desde o principio. ¿no? Pero sí que é certo que ahora recorde agora con a conversa de Bruno o de o de Suso, que Suso foi un un pouco conciliador de decir, bueno, vale, pues non vai en reintegrado, o que significa é o FM. Sí, sí, sí que foi así. Que sí, se lle pode dar ese outro significado. Que non queda eh. entender <laughs> como tal, non sei que, pero sí, sí esa, que foi. Esa, esa dupla idea, no, que se pode foi, sacar do nome, sí, no? O mm. consenso mm, foi mm, o que alcanzou aí. <laughs> Eh, estamos preguntando a xente, vamos a seguir a Rolda, non sei se xa falou Unés, eh, de, de, de, de como vedes actualmente a radio, eh, vamos a darlle o micrófono a Yanés. Ben, pois Con eu, esa perspectiva que te estes. Eu a radio vexo a podíamos dicer que ben, evidentemente é un proxecto colectivo feito pola xente que participa en cada momento nel, eu por exemplo agora estou fora, eu entendéndome a min como colectivo adega, non? Mm. E evidentemente si sí que se vota, como decía Xavi antes, si sí que se vota en falta certos conteúdos na, na radio, pero a xente que está fai o, o que gosta de, de facer. Uh -huh entón non, non queda outra, non? É dicir, eu sigo acreditando no proxecto, que tamén aproveito agora o micro para dar os parabéns ao colectivo Paí por estes desanos e esperemos seguir sumando ceros pola dereita e a ver se dentro de outros 10 volvemos a estar aquí celebrando os 20, dentro de outros 10 Bon, pois, pois iso, é, é un proxecto colectivo e a actualidade pois é froito desa xente que se implica no, no traballo, non? É como en todos estes proxectos pois vai habendo altos e baixos ou ou diferencias na, na programazón non? Hai xente que, que levades continuamente dende, dende os comezos, dende o ano 2005 emitindo, non? Como ti, André, que eu tamén pessoalmente te teño que agradecer toda a axuda eh, no, nos comezos no, no programa coa creación do blog Pao Souto igual que Bruno foi o primeiro técnico de son que tiven depois xa fun eu o propio técnico de son que así daba os problemas que daba as veces <laughs> polo analfabetismo informático e ben, eu, a verdade vexo con, con esperanza non o, o futuro de Radio Filispín e eh, a verdade ten agora mesmo programas bastante interesantes evidentemente xa digo é dicir, voto en falta algunhas cousas pero bueno eh, é dicir, para iso temos outras radios no dos altos e baixos hai que lembrar que eh, durante unha grella enteira a radio íbamos ás asambleas tres personas tres, catro personas durante un ano enteiro, eh? O sea que, o sea, agora hai 16 programas que se fan aquí en directo, 16. Eh, e despois todos os que hai despois claro, ao, ao internet e a, os programas que hai agora e toda a, a posibilidade que hai de recopilación de programas por aí pois fai que haxe unha grella prácticamente sen horas musicais, non? Mm. De continuidade. Sí, que, que aí tamén se mellorou moito, claro. é dicir, as Hai novas tecnologías axudaron claro, moito tamén. Moita variedade. Uh -huh. Quédanos 5 minutos de programa, os ademais temos que cerrar, fechar o programa clavaos, o sea que vamos a seguir dando por aí. Que Narcés, a, a vos, por última a, vez. A Narcés. a Narcés que xa decimos antes, ese paradoso de alguén que estivo nos principios filispinianos, setembro do ano 2003 e de repente nunca falou en Radio Filispín e hoxe 10 anos despois collo un micrófono, bueno, máis de, de 10 anos, 12 anos despois colle o micrófono, e está falando por Radio Filipin. A ver, que, que como ves ti isto? Que, que non te gusta moito tampouco a radio, ti meterte en, en, en, en historias, no? pero como... No, a ver, a min o que non me atrae personalmente é unha cuestión miña, é o tema de estar pois, en directo, pero por, por circunstancias que non meñen ao caso agora. Mm. O que si me interesa é crear o, os medios e que, que exista esta opción e realmente o que hai é que evidentemente siga aquí hai un traballo e, e eu creo que é moi necesario entón agora a partir de aí que a xente encontre o momento dentro das súas actividades ou da súa vida de, de poder manter o compromiso que é ter unha, un programa pois pues, eso xa depende de cada un claro. o que está ben é que este aí que cada vez máis xente se anime que evidentemente o funcionamento da radio siga sendo aberto e asembleario a parte da autofinanciación ou non e <laughs> contento de poder escoitala, que a min xa me chega, me parece abondo. A voz de Narcés imos con, con Iván Neno B, o Neno A, non sabemos aínda. Neno B. Neno, Neno B. Quedaba así, non sei por que <laughs> Porque se leva así o primeiro día, <laughs> punto. bueno, simplemente que eu queixo que o estado da radio é estupendo, porque se cumpliu 10 anos, que me iba a imaginar daquela, estou con cholo en que mellorou moito a cousa, uh, hai programas en directo, que era o que se buscaba, non hai colectivo é unha pena, estarán facendo outra cousa, eu tampouco estou aquí porque estou facendo outras cousas e o único que sí que pediría era que abriera deso formato as novas a, a, a cousas diferentes, non, non formatos de programas dunha hora, simplemente porque ás veces o programas en directo. Eu ás veces penso facer esos microprogramas como os de Radio 5, non sei onde meterlos. Hai, hai ese, esa posibilidade. De feito, a Escola de Idiomas de, de Ferrol ten o que son as pílulas que son pílulas que van na continuidade, ten as súas horas e son programas de dos, micro, micro de dous minutos ou, ah, sí, ou sí, como sí, moito sí, de cinco minutos e fa unha pequena a veces é unha unha, peque, unha pequena presentación sobre un grupo de música, e poño unha canción ou tal, fan cousas así. Temos dous minutos, Suso Manchita. 10 segundos, no me quejo de nada, simplemente como primicia que casi la otra noche casi me convenciste, que al 80% mente que vuelva a la próxima temporada, ah, con Cadáver o otra fricada, no sé, ya veremos. Un aplauso. Y... No, ya me escucharé más veces. Y convidado Sergio de, Carrero Bianco que nos volverá a lembrar que se tocan es ah. sábado 13 de suño. No, no, no Manchita. No Pinsapo. Ah, no oh, perdón, sí. A ver, contanos. Como como vestí eh, Radio Filispín? Que te gustaría que hubieran Radio Filispín? Que contidos? Que... Como vexe bastante ben, eh, era Por exemplo, cando, como tes programado desco, moito durante o radio leva dez anos, o sea, é un éxito, ¿no? Uh -huh. Sí que é verdade que igual necesita un pouco máis de caña. Eu creo que eh, estamos nun momento que debería de da, zurrar bastante máis. Agora co cambio de goberno. Sí, darlles tamén. Se punto. Luce Q, aquí termina esta contribución de divertimento extra aquí en Radio Filispín de este maratón filispiniano a Filispina Tolea. 10 horas de radio vivo. 10 años de vida. Con toda esta gente que estuvo por aquí que vamos a nombrar así, Paula. Un aplauso para Paula. solo <laughs> un aplauso. Xavi, Nenoa, Nes, Narcés, Iván Nenove, Suso Manchita, Sergio de eh, André, pequeño monstruo. <laughs> Marchamos, obrigadas, obrigadas a todos, gracias. Estamos por aquí en breve. Pues eso, no nos programa en divertimento como siempre. Ficades coa de este programa especial con este Filispina Tolea. En breve estará aquí o noso compañero Vicente. Até logo, saúde! Así falaba,